Okuruga esura ya makumi gabiri na mwenda Okutende kwa kwa Aroni na batabani Aroni na batabani kugya kubatendeka baka baba kuwani baka nkolera obakoleroti okwate numi yekigeto nempa ya ibirize ntama ezitai na kamogo omukate ogutatumbisibwe neke kizitatumbisibwe kionkazi na amajuta nechapati zitatumbisibwe kionka zisigirwe amajuta omkate ekeki nechapati obikoze nsano nungi eyengano obiteke omuntu kuru emo obimpongere oro rantambira ekitambo kenumi ekigeto olete aroni nabatabani akishasike yema lyo muterano obogye na maize okwate ebijwaro ojweke aroni enyambaro wanekanzu eri kugerekwao fodi ne fodi yonene nake ndoka kifuba omukome omuyondogwe fodi ogushukirwe omububuya omujweke kiremba oshube omugereke kalinda entakatifu akiremba okwate amajuta ago kusiga ogamufuke amutwe omukole amajuta hanyuma olete abatabani obajweke enyambarwa obakome miondo kandi obajweke ekofira za bituli obeni ko otendeka otyo aloni nabatabani boni ne nabayikuru babo bakuwani bokunkolera irayiona anyuma olete enumi omumaisho geyema domuterano aloni nabatabani bateke mikono yabo amutwe gwenumi egyo iwe ogitire omumaisho gange akishasi kiyema lyomuterano oyie obwamba bwayo obusige orukumu rwawe amaembe ngiyarutale obwamba obusigaire obusheshe amaguru garutale egyo okwate ekiteko kyeine nekirerembire nensigo zombiri nebishaju ebizirio obyokeze aharutale kyonka enyama yenumi norurwayo nefo yayo obyoke no muliro enja yo rusisira ekyo kitambo kyo kwatirira entambara okwateo empaya yentama aroni nabatabani bagiteo emikono amutwe ogite okwateo bwamba bwayo obushayimulire ya rutale buzingora oshube otwaga twagule ntama egyo amaragayo namaguru obyoge obikwatirane no mutwe gwayo obitungike anyamezo wachaga twagura entamayona ogyokeze aliyaltale nicyo kiyongo kyo mukama ekyo kuokibwa akatatu ke kiyongo kyo kuokibwa kanshemerera inye omukama okwatempa ya yentama endijo aroni nabatabani bagitewe mikono amutwe ogite oyeo obwamba bwayo obusige aroni ambarakutwi ya buryo obusige nabatabani ambara kutwi zaabulyo nabyara bishayija byabo byamaguru angabulyo obwamba obusigaire obushayimulire yarutale obuzingora hanyuma oye obwamba ali yarutale okwatena majuta gokwesiga obishayimulire aroni nebijwarobye nabatabani nebijwarobyabo wenene nabatabani baraba batakatifu nebijwarobyabo bibe bitakatifu kandi okwate bishaju byempaya yentama nebyekira nebishwekire amara nekichweka keine n'ensigo mbiri amo nebishaju byazo nokuguru kwa bulyo arokuba empaya yaitendeka nomuntu kuru eri omumaisho gomkama oyemu omukate gumo nekeki eina majuta nechapatiemu byona ebi tibitumbisibwe obikwase aroni nabatabani babiyongero mukama nibabichunkeza anyuma obibaye omumikono obyokeze ali arutale egyo nyongerera hakiyongo kyokuokibwa akatachuke kiongeki kyokuokibwa kanshemerera inye omukama kandi okwate enkoro yempaya yentama yokutendeka kwa aroni ogiyongere omukama no gichunkeza enkoregyo ebe yawe oro omukwani yatendekwa enkoro yempa ya yentama eyetambwa ekitambo ketendeka no kuguru kwayo obimpongere no bichunkeza ogwo mushando gwa aroni nabatabani oro abaisiraeli barahongeraga omukama ibiyongo byemirembe ebiro byona enkoro no kuguru birabaga byabakuwani Enyambarwa za Aroni ziririba za batabani abalimusikira barazijwaraga korwa amajuta kutendekwa omutabani alimusikira omubukwani kugya omuhema muterano atakatifu amuruka arajwaraga enyambaro ezo ebiro mushanju okwatenya mayempa ya yentama yeitendeka ogichumbire atakatifu Aroni nabatabani balye enyama egyo nomkate oguli omuntu kuru babirire akishasi keyema lumuterano ebyakozibwe aro kwatirira amafu aitendeka biribwe bonene owa aheru atabiryao aro kuba bitakatifu kenyama yaitendeka erirarao anga omkate ogwokye etaliibwa arwokuba ntakatifu Aroni nabatabani obakolere emichochozo yona yeitendeka ebiromushanju nkoko nkuragire kandi buli kiro onge enumi yekiongoke nyatano ya mafu ekiongekyo kiriasirira eyarutale koli mara kwatirira amafago yarutale ogikole amajuta ogikuze okole otyo ebiromushanju aho ya rutalegyo eliba ntakatifu muno mara ikirigikwatao kyona kyona kiriba kitakatifu ebiyongo bya bulikiro bulikiro obutosha otambe arutale obutama bubiri bwo mwaka gumo omwana gwentama gumo oguonge bwankya ogundi bwaigoro omwana gwentama ogwambere ogutambe nekiro emo yesano nungi etabiraine nerita emo eyamajuta agakeneine nerita emo yedivai e yekiongo kyokunywa oro olikutamba omwana gwenta amogo bwaigoro ogutewe kiongo kyemyaka nekiongo kyokunywa nkabwankya akatachu kekitambe ekyo kyokuokibwa kanshemerera yenye mkama kirogona agalija ekitambo eki kyokukibwa mukimpongere akishasike yema byo muterano niyo ndashangana nabantu bange nkafumura naiwe alinya ndita kushangana nao nabashiraeli mara ekitino kyange kirindurwa hatakatifu iyema byo muterano na arutale ndibihindura bitakatifu kwakona Aroni nabatabani babe bakuwani bankolere nditura omubaisiraeli mberu wanga wabo balimanya okomba ruwanga wabo ayabaire omunsi ya Misiri kuija kubaturamu inyimba mukama ruwanga wabo